Gabriel Durutilekin, Kalakan. Stevia ribodiana, latinez, stevia denek ezautzen dute. Oai, Nahale gelditzen da landare horrek, eakusten daukula gauza bat, eh, eskuz egiten duen lanak, eta saltzen bada, eh, balio pixka bat badu ez du elbestizamendu haundi-haundik, behar da, likua egukia eta hola, hastia, denbora behar da. Eh, bon, erri honek ez ditu asko gauza, asko holako, holako <laughs> zer batzu, ipatu nahi denak izia dituztelako, almanan, e, eh, dintzen emuetez unat etzen, e, ba, zen <laughs> mingo zeharri badakite, e, mesti zamendu gutxikin, lan bakarrik, banan gero etzen patua eta gelitu zen bera. Eh, banan, stevia horrek, eh, ez dakit, eh, behar du, behar da bildu, eskulana da, geho behar da, idohazi, Beraz, behar da, iuzkia baduena, banan eh, landarearen dako, landarearen pusatzeko behar du ura, beraz, eh, ez da, eh, basa mortu haundietan ezartzen halko, behar, sobera gaztu ikan editu, beraz, iduriluke, luke, leku batean balima da iuzkia eta ura, eta hartetan baditugu biak guke, behar ba, eta ido gazteko modeak, eta hemen, horai, denek ezagutzen dute, ido gazteko modeak asik, dinagira spezialistak, esperetako biperarekin, eta behar ba, holako landare batzu, baliatuz e, eh, eh, biperak hartzen ez duen tenboak, behar ba, balio luke. Azpartama ipatu duzu hastean, uh, eh, kontsumitzaileak sustut regima egileek, so egin dezatela berdin, eh? zebia horren gibilean, euneko bakarra balimada, eh, du bat uh, kakotxe bost, eta gainiatikoa kimikoa bestelan beste bat sortzen aldu horrek. Bai, bai, banan ez kimikoak orai arti ez dakote harrapatu, e, eh, osa herrian, aspartam, aspartam eri harrapatu dazkote, Eh, egiten dituen kalteak. Eta eskandala osoa da, ameiketan e, eh, eh, bon, dirudun somit bat dira hortan direna politika mailan ongi sartuak, eta hartakotz e, pusatu dute delako azparta mori, ebanan gero hartu dira, jendeak eta geuta gehiago hartzen nahi dira, e, kanzerrek hartzale eta horako dela. ez dute genai, ez, tebiak egunan dako bat duen horrek, gineatikoak e, osarriaren dako kalteko jadirela. Banan ez da, e, uste balimada dela ajunt natu naturala, naturala, ez denak, eh, badira zonbait, ehunandako bat, bano, gehio Banan, haimeste ona da landare hori sukatzeko, ehunandako batekin egiten du bere podorea sukatzeko. Eta beraz, geniatikoa emiten dute, e, ez dut zuten irina, banan, eh, bon, xuri e, gauza bat, eta, eta, eta aski sukatzeko. Eta gero, ere egiten da, e, banan, delako simikoki saltzen diren horiek, e, bagnian diren horiek, beste askotan ere badira, eh? da, agroalimenterak ezautzen ditu asko-asko, eta, bon, hori internetetan nahi hau ikusi. E, banan, banan, bon, badira hale e, azpartam, ibiltzen ahal da, e, ere. Bakarrik hostoak ere, sukatzen du. Banan, e, delako gostu berezi hori badu, Eta jende egiten dute, e, banan kafean ezartzen baduzu, ez duzu kafearen edateko gusturik. Ah, ba, behar da eh? sukreaz bali manzu haizu, behar zerbait. Kalakana Chronica, Gabriel Durutilekin.